بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Današnji hadis zabilježili su nam imami Abu Dawud i Tirmizi u svojim sunanima. Zabilježio je imam Hakim u svom ustedraku I drugi učenjaci u svojim zbirkama vjerodostojnim ga ocenio Ibn Hajar i šeha Albani rahimahumullahu džemijan. A hadis nam je prenio Abdullah ibn Amr. U njemu stoji da je Abdullah kazao sljedeće. Kane juallimuhum min al faza'i kalimat. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem svoje ashabe je učio da kada se prepadnu kažu sljedeću dobu. A'udhu bi kalimati Allahi tamme min gadabihi wa šarri ibadihi wa min hamazati šajatin wa an jahturun. Utječem se sa Allahovim savršenim riječima od njegove srđbe i zla njegovih stvorenja i od uznemiravanja šeitana i od toga da budu prisutni kod mene. Ova dova je preuzeta iz Kur'ana, jer je Allah Đelešanu našeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme podučio u suri Al-Mu'minun da kaže وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون I reci Muhammede, gospodar, kod tebe tražim utočište od šeitanskih uznemiravanja i kod tebe tražim utočište gospodaru da budu prisutni uz mene. Ovo je velika dova i veličanstvena dova. Ljudi su čisto izloženi strahu. I ova dova se uči i kad god se prepadneš ili ako se dijete prepadne. Kod nas ima jedan stari običaj kad se neko prepadne daju mu vode preko maša. Maše to su bile prije, koristili se za vatru, za potpalo vatre i tako dalje. Znaju stariji šta to znači. Međutim, to je neispravno i nije prihvatljivo. Ono što treba da se uči kad se čovjek prepadne. Svejedno u snu, jer oni u nekim predajama ovog hadisa požalio se jedan ashab Allahovom poslaniku da se u toku noći prepadne i budi, pa je toliko mu to teško padalo da je s teškoćom čekao noć. Nije smio zaspati od tolikih uznemiravanja, pa mu je poslanik Aleyhi Salatu kazao da uči ovu dolu i to je prošlo i nestalo. Ako se dijete prepadne ili neko drugi, zbog iz bilo kojeg razloga, treba proučiti ovu domu. I treba naučiti, a ako dijete malo pa ne zna, onda može mu se proučiti ova doma. Iz ove dove možemo razumjeti da u stvari razlozi straha su sljedeći. Prvo, da ne bi čovjek zbog svojih grijeha da Allah sačuva, bio kažnjen i slično i zato traži, molio da Allah da ga sačuva toga, da bude kažnjen iznenada. Zatim stvorenja, jer stvorenja oko nas, u njima ima i dobra i zla. I to zlo koje postoji u tim stvorenjima može biti razlog da nas prepadne u datom trenutku to može izazvati jako loše posljedice po čovjekovu zdravlje. Pogotovo ljudi koji su slabijeg srca ili imaju neki drugi zdravstveni problem, to može jako da se pogorša i da bude čak i smrtonosno. I zato je naš poslanik sallallahu alejhi ve sallam, zabranio prepadanje muslimana. Zabranio prepadanje ljudi. To nije dozvoljeno. I ono što imamo te takozvane prankove ili kako ih već zovu na internetu, gdje ljude prepadaju na razne načine, neka znate da to nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno, to nije dozvoljeno. Jer to je smiješno možda nekome ko gleda sad, ali osobi koja je prepadnuta može biti jako, jako štetno, čak i pogibeno u nekim slučajevima. A treba znati isto tako da većina tih klipova je namještena u stvari i ti akteri koji to snimaju znaju i nisu prepadnuti u suštini tako da ne bi trebalo nasirati na takve, na takve trendove i na takve stvari, na takve pojave. Širijet je vrlo jasan. Strah nije dobar, utiče na zdravlje, utiče na psihu, a može biti i smrtonosan za čovjeka ako je slabiji zdravlje ili ima neki zdravstveni problem, posebno srčani bolesnici. Zatim imamo ovdje hemezatu šejatin. Prisustvo šeitana izaziva određenu dozu straha, zebnju, hladnoću. I zato ovdje u ovom domu molimo Allah da ne budu prisutni u našim životnim e, situacijama. Posebno se ovdje misli na smrt. Jer prilikom smrti šetan je najaktivniji. Želi u tom trenutku da skreneš čovjeka s pravog puta i da njegov jezik ne kaže prave stvari. I zato je važno ovom domu učiti da nas samo Đelešanu sačuva njihovog prisustva. Jer je blagodat biti u tim trenucima u društvu meleka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.